התוכנית הבאה, מעדן ויניל עם אהרון מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו. פגישה, חצי פגישה, מבט אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים, זה די. ושוב הציף הכל, ושוב הכל הסתיר, משבר האושר והדווי. פגישה, פגישה, חצי פגישה, מבט אחד מהיר, קטעי מילים סתומים, זה די. ושוב, ושוב, הציף הכל, ושוב הכל הסעיר, נשבר האושר והדווי. אף סכר שכחה, בניתי לי מגן, אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים, זה די. ושוב הציף הכל, ושוב הכל הסביר, משבר האושר והתוואי. אף סכר שכחה, בניתי לי מגן, הנה אישה, מבט אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים, זה די. טוב, אנחנו מתחילים את uh, מעדן ויניל, יום ראשון היום, uh, והיום uh, יש לנו פגישה, לא חצי פגישה, פגישה מלאה עם דורית ראובני. שלום דורית. בכל זאת הגעתי למרות הכל. נכון, שלום. נכון, כי בכל זאת הגיע למרות הכל. <laughs> אה, hmm. אבל העיקר שכולנו כאן. כן. נתכנסנו באולפן עם uh, תקליטים של uh, דורית. Uh, פתחנו uh, עם השיר uh, פגישה חצי פגישה מתוך uh, מופע שירי רחל. שמעתם כאן את דורית כמובן, שמעתם את חנן יובל, שמעתם את דני כץ. ועכשיו אנחנו יוצאים לדרך באופן uh, רשמי. uh, <laughs> אז שלום דורית, שוב. שלום רב. Uh, יש לנו כאן המון המון uh, דברים שלך, כולל uh, שני שירים חדשים מהשנה האחרונה. וואו. Uh, יוני, מה... צהריים טובים, ברור. מה? חזק מדי. כן. אז יוני כאן, קצין אספקה ראשי שלנו. מהצד השני של גוגית, אמירה, המפיקה, רובי, הטכנאי, הרבה מאוד מוזיקה. אה, וגם ינקלה פה. כן. כן. למה הוא לא נכנס? הוא הנהג כן. שלי. אה. למה נכנס אותו פנימה? לא יודעת. לא... מוזמן? לא ידענו. ינקלה תמיד מוזמן. אם כן. יעקב שומע, אז אה, כן. שייכנס. יכול להיות שהוא הלך לשתות משהו, מי יודע. <laughs> הקפיטריה פתוחה. אה, עכשיו אנחנו צריכים להחליט אה, עם איזה שיר אנחנו רוצים להמשיך. אז... אה, האם ניתנה... אנחנו עושים את זה בצורה כרונולוגית? אנחנו עושים לא את זה לך. בכל צורה שאת רוצה. כן. אה, לא, כי אז אה, צריך להתחיל מההתחלה. דרך, איך שאת בוחרת, מה שתרצי. דרך אה, הלהקה. אה, דרך אה, את יודעת, אה, יש לי כאן גם כמה תמונות מאוד מעניינות. אמנם אי אפשר לראות אותם אה, בשידור החי שלנו, כי זה פה על המסך, אבל הן קטנות. אבל אה, אני רוצה להחזיר אותך ל-4 בפברואר 1972. ובתאריך הזה, אני אומר 4 בפברואר 1972, כי אז מתפרסם כמובן גיליון לעיתון, יש שם מצעד. Mm. -hmm. אה, במקום הראשון, שני המצעדים העבריים, שלישיית פיקוד המרכז. היום היום. היום היום. במקום השביעי, צוות הווי צנחנים מסביב למדורה. זאת אומרת, יש כאן אירוע נדיר שבו את, בשני הרכבים שונים, נמצאת אה, גבוה מאוד אה, במצעד, ואת עדיין חיילת. כן. זה עושה לך משהו? אה? בטח. אה... אני... מאז שהתגליתי, הרי הרי אם, אם קראת את לעיתון דאז, אז אה, הי, הייתי תגלית. אה, אני לא יכולה להפסיק להודות לצבא, בעיקר לקצין החינוך שהיה איצ'ה גולן, שכבר לא איתנו. איצ'ה גילה אותך, נכון? איצ'ה, כן. אה, זאת אומרת, זה הכל התחיל בצורה, אם אנחנו עושים כרונולוגיה, אז... תשואות ראשונות. תשואות ראשונות, כן. ואז מוני אמריליו. רגע, אנחנו צריכים לעשות הפסקה של שנייה ולהגיד אה, לדור שלא ידע את, <laughs> שתשואות ראשונות הייתה כוכב נולד. של אז. של שנות נכון. ה-60 וקצת ה-70. וזה רק רדיו. כן. תראה מה רדיו, בגלל זה מאז, אגב, האהבה הראשונה שלי זה רדיו. רק אחר כך טלוויזיה. כי אם שיר היה מצליח ברדיו, אז הייתה לו המשכיות גם הלאה. ובזכות הרדיו, בזכות תשואות ראשונות, אה, קיבלתי א', המון, אה, גם מוני אמריליו כתב לי מכתב שהוא היה רוצה לשלוח לי שירים, וגם היות והייתי טרום צבא, אז קיבלתי גם המון זימונים ללכת לכל מיני פיקודים. אז אה, בחרתי להיות בפיקוד המרכז, כי רציתי להמשיך ללמוד שם. אה, למדתי אצל לולה שאנצר המיתולוגית, פיתוח קול, למדתי גיטרה. אצל, אצל מורים, בקונסרטוריון, הכל אה, בתל אביב, אז רציתי להמשיך אה, להיות במרכז, מה שנקרא, וזה לא נורא שהייתי צריכה להגיע מקיבוץ שער עמקים, ששם נולדתי, עם אוטובוס ורכבת ועוד אוטובוס. להגיע תמיד למרכז, אבל הייתי עושה את זה כל שבוע. ואת אמרת, דרך אגב, אה, היום היום הגיע למקום הראשון במצעד השנתי, השנתי באותה, כן. ב-72, <coughs> ומסביב למדורה, למקום השלישי, שזה בכלל הישג... אה, שלישי, אמרת קודם שביעי. לא רציתי... שביעי במצעד, mm. במצעד השבועי. אה, שבועי, אבל זה נכון שהוא היה שלישי. כן. את זה זכרתי, אבל כן. אמרתי, רגע, אולי אתה יודע יותר טוב. אבל אני צודקת. <laughs> בשנתי הוא אכן היה כן, שלישי. כן, זה, בשביעי, זה... בשבועי הוא היה... זה יפה, בשבועי הוא היה שמיני. תראה, אני... באמת, אני, הדלתות נפתחו לי מהרגע שאיצ'ה, זה, שוב פעם, זה לא התחיל ישר, בום טראח, להקה צבאית. קודם הייתי לבד. אז הוא הכניס אותי עם דורון סלומון, הגיטריסט הנפלא של להקת פיקוד המרכז, לפנינו. ונתן לי להקליט ארבעה שירים על סלילים עם דורון סלומון, שתי גיטרות, גיטרה אני, גיטרה הוא. אז זה, ככה זה התחל, התחיל. אני זוכרת שהייתי באכסניה בתל אביב, ופעם ראשונה שמעתי ברדיו. אני, אני זוכרת שכל כך התחלתי להזיע. מרוב במלון התרגשות. במלון חיים במקרה? לא, חיים לא. זה היה שם. לא, כי שמעתי אכסניה בתל אביב, אמרתי, רגע. כן, אה, אה, איך קראו לאכסניה? אה, שטריקר. שטריקר. אכסניית שטריקר, כי זה היה ברחוב שטריקר. אוקיי. אחר כך זה הפך להיות אה, ואתה מבין, אז זה הכל, זה הכל איצ'ה, זה הכל הפיקוד הזר, אה, כמובן. ואז, לאט לאט אה, נוס, אה, הוא הביא את גיא יפה, היינו צמד, חרשנו את הבקעה, ואחר כך הוא, גיא רצה שנהיה שלישייה כדי שיהיה יותר הרמוני. ואז צביקה כרמל. צביקה כרמל, ואז הפכנו להיות שלישייה, וגם כן הלכנו, נסענו כל, כל, כל, אה, כל כל הזמן, כל יום, למוני לי הביתה, ושם התחלנו לעבוד כשלישייה. עכשיו, אה, עכשיו הגיע הזמן לקצת, אה, לקצת מוזיקה, ו... <clears throat> אז היו לך שני להיטים גדולים, ואמרת, לפחות לי לעיתון, שאת אוהבת יותר את מסביב למדורה, כי הוא מרגש אותך יותר. באמת? טוב, אחר כך אני אגיד לך וואלה. מה אהבתי אחר כך. אה, אז אה, אני חושב... כל פעם לא היה משהו שריגש. באותו זמן. נכון ל-72, כן? אה, אז אנחנו... זה גם מתקשר... יש לך את זה כאן בתקליט, את מסביב למדורה? יש מצב, כן, למה לא? יכול להיות. זה גם מתקשר טוב לא. עכשיו לל"ג בעומר עוד מעט, לא? בואו ניתן את מסביב למדורה כבר. לא, לא זה, אחריי לצנחנים. מסביב למדורה, ואם מסביב למדורה, אז כמובן שאנחנו חייבים את uh, היום היום, צוות הוואי חטיבת צנחנים. צוות, נכון? לא, היום, uh, היום היום זה שלישיית פיקוד המרכז. זה נורא מבלבל, כי את בשני הרכבים שונים באותו זמן פחות או יותר. אני אסביר למה. אבל היום, זאת, היום. זאת ההתחלה. כן. אני כבר לא עצוב כל כך כבר לא עצוב כל כך, אני יודע היום, היום אני אולי נרגש, אני אוהב פתאום לחיות, היום אולי אני נרגש, אתה שומע היום, תן לנו לחיות היום מההתחלה, תן לנו מההתחלה עד הסוף, ואז תראה איך שאני הולך, יפה בתלם והולך, והולך. Chicken. ואז מגיע השלב הבא. אתם מגוף קטן. אה, uh, אז זהו, אני רוצה, קטן. אני רוצה להסביר. אנחנו היינו שלישיית פיקוד המרכז, היה צוות הוואי בקעה וצוות הוואי צנחנים. שלושת הגופים האלה הורכבה להקת פיקוד המרכז של שנת 72. ואז מוני אמריליו, חיים חפר מילים, הביא לנו את האיש מן הבקעה. האיש מן הבקעה, להקת פיקוד המרכז, ואנחנו רוצים לשמוע את זה. האיש מן הבקעה. כבר מגיע. מהבקעה, בכל זאת לוקח זמן עד שהוא מגיע לפה לחולות. כן. 妈。 בבקעה, אמ, ואנחנו ממשיכים. טוב, אנחנו מדלגים קצת. ואז השתחררת. לא, לא, לא נלך ממש בסדר כרונולוגי, אבל כן, אנחנו אבל הולכים עדיין, בסדר אני, כרונולוגי. אבל עדיין, אני אוהבת, אני אוהבת, okay. כי אוקיי. פשוט... אה, תראה, זה, זה לא היה מובן מאליו ש... אה, זמרת סולנית, קודם בשביל להיות בקודם, ב, בלהקה צבאית צריך לחתום ארבעה חודשים, אוקיי? אז, אז, אז שנתיים. אבל אחר כך עוד חצי שנה ביקשו שיחתום, ואחר כך הייתי על צו שמונה. עם, אה, דרך גנדי, לא נתן לי לעזוב, והייתי סך הכל שלוש שנים בצבא. והשתחררתי... שירות של בן. והשתחררתי ערב מלחמת יום כיפור. אה, באוקטובר, ואז uh, היא פרצה. אז, אז, אז היינו אז, חלק מהבנות השתחררו, חלק מהבנים עדיין היו חיילים, כמו גם יעקב, הבעל שלי, uh, שהכרתי אותו שם, ב, בלהקה. ו... ואז אה, היינו צריכים לבנות. מק... שירתתי את מק... במילואים. את מקפידה על יעקב ולא יעקב, ינקלה. אני אני כן? היחידה. אני היחידה, ואז גם כל, גם החבר'ה מהלהקה קוראים לו יעקב, בגלל שאני קוראת לו יעקב. ו... ואז חמישה חודשי מילואים. גם השופטת קוראת לו יעקב? יעקב. כן. כן, גם טוב. אסתי קוראת לו ככה, היא בשבילנו היא אסתי. ו... ואז, אה, היות ואני בת קיבוץ, כבר אמרתי, ו... החליטו לעשות מופע משותף של אה, מבצעים, יוצרים, קיבוצניקים, שנקרא ניחוחי חציר. ושם פגשתי לראשונה את דודו זכאי. מדליה. מדליה. אה, הוא היה מעין השופט. הוא עבר לדליה עקב נישואיו, לבת קיבוץ דליה, ליעל. ושם גם כמובן הגבעטרון, ושלישיית המעפיל, ו... היינו חבר'ה טובים שעשינו כמה אז, מופעים. אז מה שנעשה עכשיו, זה אנחנו נלך דווקא בסדר ההפוך. אנחנו נתחיל עם uh, תקליט משותף של uh, רק דודו ו... דורית. ודורי, <laughs> כן? וזה... כי זה מתוך מופע. זה מתוך מופע. וזה השיר שנקרא לילות. נכון, ואני יכולה לספר ש... שאחרי 47 שנים אה, נפגשנו שוב לחדש את המופע, וזה שיר גם לילות מאוד מאוד מבוקש בהופעות, ואנחנו מופיעים כבר כמה שנים במופע לילות ביחד. וזה המקור. דורות חלפו מאז, ועוד ביתי פתוח, ועוד לילי עורר. לשוב ולראותך. על הספה תשבי, מי חם התרותח, ומן הרחוב עולה. אז רק כדי שלא אה, תפספסו את המופע הבא. בראשון ליולי, בגריי ביהוד. יפה. נחזור לשם אחרי, ש... אחרי כבר כמה פעמים שהיינו שם. ו... קהל, זה, קה, זה קהל הבית. קהל, ובכלל זה מופע ל, לארץ ישראל הטובה, לקהל יפה שמגיע, ואני יכולה בהזדמנות זאת גם להודות לקהל הזה, שלא עוזב אותנו. רשמתם? ראשון ליולי. וכוכבים גבוהים וטל על ההר גבוה הרוח שנשא אותך הלילה הנה, נשא איתו מכאן מסע יובל שנים. ואת יפה כמו אז, על ערימת השחת, וברק עינך כאז, קורא פן כן, עוד נשוב היחד ללכת בדרכם העצובה של השירים. נשוב אל הטלטל, אל משעולי הלחם, צמצום הממטרות בין שמש לבין עצר. ראינו השכוחים קוראים לנו ללכת, ראינו היפים מעמק יזרעאל. נשוב עליהם שטופי שמחה ודמע, אל המסע נצא. עוד אתר מילנו כאן. האם זוכרים אותנו עוד שבילי העמק? האם כאז בעמק עוד נוצץ אתר? זה מתוך אה, ניחוחי חצי. לא, מתוך אה, לילות. מתוך ד, לילות. אז עכשיו ודורית. אנחנו עוברים לניחוחי חצי. נכון. אז... וגם פה אני רוצה לספר שבתקופה האחרונה אה, התחברנו, דודו זכאי, חנן יובל ואני, לגבעטרון, ואנחנו עושים מופעים משותפים. אז גם למופע הזה יש תאריך 12 ביולי. איך אומרים הללויה? במשכן, במשכן אומנויות בתל אביב. אז תבואו. תבואו. ציר יומו צנוע מאיים מכל פינות העיר, כשהאדם הוא שתי עיני הללויה. הכל מתוך תקליטים, או הרוב מכל, מתוך תקליטים. ואם למישהו יש אה, טענות לגבי הטיסים? <laughs> למה? זאת התוכנית. זה החלק ה... האותנטי של uh, מעדן ויניל. זה הקסם. זה הקסם, הקסם שלנו ברדיו קסם. זה מראה שהתקליטים ישנים. ובשיר מקסים. עד היום. עד היום מבוקש. עד היום, כן. מבוקש. הללויה. כן. שני חברי קיבוץ עין גדי כתבו אותו. ותישארו איתנו, כי יש לנו עוד, mm. uh, עוד הרבה מאוד uh, שירים שאנחנו רוצים uh, להספיק ולשמוע, ולכן אנחנו ניפרד עכשיו uh, מהללויה. וכבר אנחנו, וכבר אנחנו אה, עם השיר הבא של שייקה פייקוב. כן, קינטות היום אני... שייקה פייקוב אה, עשה אלבום כפול של אה, כל השירים שלו, והייתה לי את הזכות לקבל את השיר הזה. על פני הים לעבר מרחק חלום ורז, אז קטע שיר וזמר צנוע ומתון אליי מגיע חרש מארץ אבלות נפשי כולה הורגת לארץ תקוות שר את נפתחים לרגע שערי הבא נמשכת רחוק על פני הים, וגז ניגון השקט בשחק הנרדם. הארץ היא נחמדת, יומה כולו שבת, לכל לבב מולדת, מכל צרה מפלט, נפשי כולה אורגת, לארץ תקוות שם. עת נפתחים לרגע שערי המערב, נפשי כולה הורגת לארץ תקוות שווא, עת נפתחים לרגע שערי המערב, בדרך פז נמשכת רחוק על פני הים, וגז ניגון השקט בשחק הנרדם וגז ניגון השקט בשחק הנרדם קינטות היום בערב נמשכת דרך פז על פני הים לעבר מרחק חלום ורז אז קטע שיר וזמר צנוע ומתון אליי מגיע חרש מארץ אבלות קינטות היום. אני רק רוצה להגיד שהמשוררת אלישבע היא זאת שכתבה את המילים. כן. ו... ועכשיו אנחנו הולכים שוב אחורה קצת בזמן, לשנת 73. אה, את משוחררת, משוחררת, אה, זה אחרי מלחמה. כן. פסטיבל הזמר של שנת 25 למדינה. אז זה לא היה פסטיבל שעשו אותו רק בבנייני האומה. זה היה פסטיבל שנדד בין חמישה מוקדים, חיפה, אילת, תל אביב, ירושלים ובאר שבע. ומכל המופעים האלה אה, נקבעו הקולות. אז וה... אה, ו... אפשר להגיד שצריך רכבת בשביל להגיע לכל לי... המקומות האלה. ואני זכיתי במקום שלישי. עם רכבת העמק. כן, ו... יורם תיארלב ומוני אמריליון. זה די קרוב גיא... גיאוגרפית. אה,

חלום הערב אלך אחריך שוב. עוד הרכבת שטה בעמק אשר לא יחדל, רק זאת אשאלה, טרם אבוה, אם יש כוכבים עוד על הגלבוע, ואם בעמק כמו ורכבת העמק הגיעה לתחנה, אנחנו ממשיכים <laughs> עם uh, התוכנית הזאת שכולה מעדן ויניל נוסטלגי. אוי, או, oh, מוני! שומעים? שומעים. כן. כן. לא, אני לא שומעת את עצמי. מוני, מוני היקר, אני כל הזמן <laughs> מדברת עליך, אני מקווה ששלומך טוב. מוני, אתה שומע את אה, דורית? רגע, אז אנחנו נעשה פה שינוי. בואי לפה, דורית. בואי, שנייה אחת, מוני, שנייה. אני נותן לך את אה, דורית כאן, מהמיקרופון הראשי. אז זהו. אז, אז רציתי, רציתי להגיד למוני ש... שאני לא מפסיקה לדבר, לספר עליו, ו... ועכשיו בדיוק אחרי רכבת העמק, אני הולכת להשמיע גם את ציפור בגשם ולספר על זה שאתה הבאת אותי לרחל שפירא, וכמה שזה היה משמעותי בשבילנו, השיר הזה. ועד היום, אה, אתה יודע, כל מחווה שעושים לך, רק לפני אה, חודש אה, היה מחווה בקיבוץ מגידו, שיר ליל שבת שדודו זכאי עורך ומגיש, והקדישו את כל הערב לך, וכמובן ששרתי גם שם את כל השירים שלך. מוני, מתי תבוא למעדן ויני? אוהבים אותך. לא. ולא, לא שוכחים. תזכור, לא שוכחים אותך. ודרישת שלום חמה לעדנה. אני. תודה רבה, תודה, מכל הלב. זאת, אה, זאת הייתה הפתעה כן. אה, יעקב <laughs> ארגן לנו. רקח לך מאחורה. מאחורי גבי, אבל זה בסדר. כן. אה, ועכשיו, ציפור הבטחנו ולכן נקיים ציפור בגשם. רחל שפירא ומוניה מריליו. ציפור בגשם 西方。 מה? מה זה טראח אה, ככה? לא, לא, לא, אנחנו פשוט אה, רצים לקראת התקליט אה, הבא. יוני, איפה? אתה יודע, אחרי שהסתיים, אני אספר... אה, זה... עכשיו זה... זה מהתקליט שינויים, נכון? אנחנו עוברים עכשיו לתקליט שינויים. שינויים, שזה באמת התקליט הכי משמעותי שעשיתי, כי זה היה אחרי הרבה זמן, אתה יודע, אני... כש... הראשון. אני אספר ש... ממתי האלבום? אני, האלבום משנת 87. אה, אה, אני, ברגע שהפכתי לאימא, הקדשתי הרבה. בני הבכור טל, אחר כך בתי מור, ו... ובני הצעיר אסי. והם כולם בעצם ממשיכים את ממש... המסורת המשפחתית, כן. מי מהצד של אה, אבא ומי מהצד של אימא. כן. ו, ולכן היו לי המון, המון שנות שתיקה. ואז אה, החלטתי... לא שרת בכלל? אין או... דבר כזה, אין דבר כזה לא לשיר. או שפשוט לא הופעת. להפך, הופעתי והופעתי והופעתי, אבל מבחינת הרדיו, המדיה, התקשורת, אה, הייתי מתח, מתחת לזה, כי, כי הופעות לא משודרות, אבל אין דבר כזה שאומן, זמר, מבצע, לא יופיע. אז, אז אני חייב פה לשים בהערת ביניים, כשמדובר על זה שלא לא משמיעים, ו... אה, גם, משמיעים ברגע שיש שירים. גם בשנה האחרונה את הוצאת לרדיו שני שירים. אה, אחד מהם זה... הוא אה, אה, אה, חרבות ברזל. כן. ובין הארץ הזאת. נכון, אבל זה לא לרדיו, זה אתה מוציא כבר, היום זה לא רדיו, זה רשתות. זה מגיע אלינו דרך לינקטון, פטפון וכל השאר, אבל זה... אה, הם גם, הם גם מזרימים אותם אה, כן, לרדיו. אבל זה לא... זה... העובדה שלא משדרים אותם היא כבר עניין, עניין אה, אחר, אבל... כן, עניין של בחירה, וזה בסדר. בדיוק, זה מוצא... זה מוצא... אבל אה, אני, אה, לא היו לי טענות כל, ה, כל השנים ל, לרדיו. בטח, תמיד, בטח, בטח תמיד שלא ישמיעו. על התקליט הזה ועל להיט. הגדול מאוד אה, הזה שאנחנו אה, נשמע. משינויים? כך כן. כל מה, לא, זה, היו כמה, זה היה כך כל מה שאלוהים נותן, זה היה בחופשתו של רחל שפירא וחנן יובל, וזה היה אדם צובר זיכרונות של יונה וולך. ו... אמ, כן, זה שכתב גם את כך כל מה שאלוהים, שמעון גלביץ. זהו. עכשיו הכל יכול להיות אחרת. זו רק התחלה, זו משוואה שאין לה סוף שיש בה נשמה, כן כן. כך כל מה שאלוהים נותן. כן כן. כך כל מה שאלוהים נותן. אנחנו לא מורידים את התקליט הזה, כי מיד אחרי השיר הזה מגיע עוד שיר שאתם מכירים היטב. ואוהבים. מכירים. ועשו לו כבר גרסת כיסוי. לא, כן. אברהם טל. נכון. אבל זה שלי. אנחנו בונים את המתח לקראת, אה, לקראת השיר שבא אחרי. מה שאלוהים נותן, אבל אתם כבר יודעים במה מדובר. <laughs> ואם לא עדיין תגיד. אני? עוד מעט דורית עוד... תציג את זה. ברגע כבר. שאנחנו גומרים עם השיר הזה, והנה הוא יורד לא? לו, פייד אאוט ארוך, אבל... פיידים? ועכשיו, אנחנו... אדם צובר זיכרונות. את אדם צובר זיכרונות. יונה וולך, שמעון גלבץ. עיבוד של אילן וירצבך. הוא עשה את כל הבום הזה. אדם צובר זיכרונות כמו נמלים אז מה ששאלתי, ואני שואלת גם אה, בשידור, בשידור יש לך אה, שירים שהקהל אה, אוהב, מבקש, דורש בכל הופעה? כן, אה, הנה דוגמה, זה אדם צובר. תמיד כשאני אשאיר אותו, אני אקבל מחיאות כפיים של וואו. ואם אני לא אשאיר אותו, אז למה לא שרת אותו? ואני אוהבת, ש... אוהבת שצועקים לי מהקהל. כן? אז אם צועקים לי, יש הרבה פעמים שצעקו לי רכבת העמק. ישר, אני אני אוהבת. משנה תוכניות ושרה עליהם. אני אוהבת, כן. זה איזה כיף. כן, אני, אני כזאת משתדלת. קראת מישהו ממך שירים שאת פחות אוהבת? לא, זה, לא אם, אם מבקשים ממני שירים של מישהו אחר. גם זה קורה. ואז אני צריכה לאכזב. <laughs> אדם צובר זיכרונות. הנמלים בחודשי הקיץ. בחודשי הקיץ כמו חגב בעת הקיץ, ויש שאדם שר, והחגב בחורף שר לפתחים לטעום מזה. 靠。 תראו, אנחנו עכשיו... אה, נשאר, <laughs> אנחנו נשארים עם התקליט הזה, בקיצור, כן, אי אפשר זה, שלא להישאר עם התקליט הזה. זה אלבום הזה. אה, מופת, הייתי אומרת, ו... ואני גם נורא רוצה אה, לספר באהבה ולתת כבוד למלחין של השיר הבא. רחל שפירא כתבה את בחופשתו, וחנן יובל, שהוא חבר יקר, מאז שירי רחל. אה, אנחנו כל הזמן מצטלבים בהופעות. זה גם די מחבר את הקצוות, כי אנחנו פתחנו עם אה, פגישה, פגישה חצי זה, פגישה. ואנחנו כל אנחנו הזמן מפגשים. אנחנו כמעט לפני, לפני הסוף של כן. אה, השעה הזאת. אז בחופשתו. בחופשתו. מוקדש לכל מי שתכנן. בחופשה. והיא חשבה שזהו רמז לבאות, והיא חיבקה אותו בעצב מסוים. יופייך אמר נגלה לי לאיתו, את מנחשת מה עולה בדעתי יופייך אמר, נגלה לי לאיתו, וכבר הערב מסתיימת חופשתי, וכבר הערב מסתיימת חופשתי. דג נחרד ונעלם אי שם, במעיל החיילים החביע את ראשה. על קו האופק הצטיירו ספינות בים, כמו בתמונה שהתיישנה ונתלשה. יופייך עמד, נגלה לי לאיתו, את מנחשת בדעתי יופי לכל דבר טוב מגיע סוף. ואנחנו, אה, זהו, אנחנו סיימנו שעה נפלאה עם אה, דורית ראובני. תודה רבה. שירים שכולנו אוהבים. מתוך אלבומים. אז קודם כל, אנחנו אה, רוצים לומר תודה לדורית. תודה. תודה ליאנקלה שהביא אותה, <laughs> ולא נכנס. אבל, אבל סידר את, ה, את הרעיון המפתיע עם אה, מוני אמריליו. Uh, תודה ליוני בגן, קצין אספקה ראשי, תודה לאמירה, המפיקה שלנו, תודה לרובי, הטכנאי שלנו. תודה לכם שאתם מאזינים לנו. תחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, אבל אנחנו מסיימים עם שיר שמחזיר את uh, דורית ראובני לשורשים שלה. לגמרי. ועד ש... היום אני מופיעה עם השורשים האלה. זה שיר בלדינו, אתם מכירים את זה, המלך נמרוד. המלך נמרוד. שתהיו תמיד מלכים. מהמלכה הדורית. היה לנו כיף. תודה רבה. להתראות. אה, אורי הרפז מנגן פה. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrería. debía de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre benedicto, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre benedicto, luz de Israel. una mujer de tierra se quedó premiada. Día en día él le preguntaba, ¿de qué tenéis la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham vino, padre querido, padre benedillo, luz de Israel. Abraham vino, padre querido, the Luz de Israel רדיו קסם, 106 FM, מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון.